Kas ir galvenie audzinātāji vai tikai vecāki vai varbūt tās arī kādi citi cilvēki ir iesaistīti un kā tad šo audzināšanu vislabāk varētu veidot. Par to runā baznīca sociālās mācības kompendijas un tādēļ mēs arī lasīsim un pārdomāsim šo tematiku. Ja tu vecāk dzirdi mani šobrīd un eh, tev šķiet ir vērts kaut ko piebilst, kaut kas varbūt tās ir palicis ārpus um, tēmām, kas skar audzināšanas uzdevumu, tad eh, pilnīgi droši nebaidies, tu vari iesaistīties kā ik rītu, eh, zvanot vai sūtot īziņas. Īziņas tu vari sūtīt uz telefonu numuru 266 77 272, bet zvanīt uz telefonu numuru 67 969 131 un varbūt tās pielikt klāt kaut ko, kas nav šajā nodaļā ielikts, jo um, dokuments ir rakstīts jau pirms vairākiem gadiem. Latviski vēl vēlāk viņš ir pārtulkots, bet, jā, te man, te saka 2004. gads, kad šis dokuments tika sarakstīts, tā kā, nu, jau 20 gadu pagājuši. Un, <clears throat> un, protams, ka kaut kādas lietas iespējams ir palikušas ārpus šeit, bet no nu, otras puses arī uh, dokuments jau nemēģina sīkumaini iztirzāt šo vienu a, tēmu, kas skar audzināšanu, piemēram, vai jebkuru citu tēmu, bet dot tiešām tādu, a, tos lielos tādos vilcienos dotās galvenās tematikas vai galvenos aspektus, par ko ir vērts aizdomāties, un kurus tad mēs varam izmantot domājot par eh, šo tēmu, no šodien par ģimenes audzināšanas uzdevumu, vai jebkuru citu tēmu, kas eh, tiek piedāvāt šeit sociālās, baznīcas sociālajā mācībā. Nu tālūk, pavisam tā īsi. Bet uzsākot šo tēmu, tad, eh, kā parasti to dara, baznīca dokumentāri, tā skaitā sociālā mācība, eh, tiek uzsvērtas kādas pamatpatiesības, uz kā tad tiek tālāk arī veidota eh, konkrētā tematika vai konkrētā tēma tiek attīstīta. Un kas tad šeit tiek teikts? Audzināšanas uzdevums. Veicot audzināšanas darbu ģimene, cilvēku sagatavo viņa cieņas pilnībai atbilstoši visām viņa šķautnēm, arī sabiedriskajai. Ģimene ir mīlestības un solidaritātes kopiena, kas neatkārtojamā veidā ir piemērota kultūrālo, ētisko, sociālo, garīgo un reliģisko vērtību mācīšanai un tālāk nodošanai. Šīs vērtības ir būtiskas gan ģimenes, gan sabiedrības locekļu attīstībai un labklājībai. Tālūk, eh, citiem vārdiem, jā, garāks citāts bija, e, ģimene ir tā vieta, kurā tad arī e, notiek e, gan indivīda, tā jaunā cilvēka audzināšanas uzdevums un viss plašākā veidā, tverot gan kultūru, gan ētiku, gan sociālo, garīgo, reliģisko dimensiju, šī cilvēka dažādas ģimen, dimensijas, bet vienlaikus caur šo audzināšanas darbu, protams, kad arī tiek veidota sabiedrība. Uh, Ehm, un, un audzināt, ja tā varētu pat teikt, eh, sabiedrība. Tātad vispirmām kārtām tiek uzsvērts ģimenes tāda centrālā, būtiskā, eh, svarīgā loma audzināšanas eh, uzdevumā, ko ģimene vislabāk arī var šajā gadījumā uh, izdarīts. Kā šeit tiek teikts, kas neatkārtojumā veidā ir piemērota šiem audzināšanas uzdevumiem eh, un, un dažādajās eh, jomās, turklāt dažādajās eh, jomās. Pirmā skola, kurā cilvēks mācās sabiedriskos tikumus, kas ir vajadzīgs visās sabiedrībās, tā ir ģimene. Jā, tieši tā. Pirmā skola, uh, Eh, tā ir ģimene, kurā tad tiek eh, ieaudzināti, iemācīti arī sabiedriskie eh, tikumi, cilvēks tiek veidots atbilstoši tad kultūrāji, reliģiskām pārliecībām un visam kam citam atbilstoši tajā ģimenē, kurā tad šis cilvēks ir ielikts. Ģimenē cilvēkam palīdz augt brīvībā un atbildībā, ja? Tātad ģimene arī šajā jomā ir ļoti dominējoša brīvībā un atbildībā. Jā, tas, manuprāt, arī uzliek šo milzīgo atbildību un cieņu vecākiem un, un ģimenes ja var tā teikt, institūcijai kā tādai, apzinoties to milzīgo uzdevumu, kas ir arī uh, um, uzlikts uz eh, ģimenes eh, pleciem brīvībā un atbildībā, manuprāt, īpaši mūsdienās tagad eh, mūsu laiku mūsu laikos, mūsu apstākļos, domājot par brīvību un atbildību, um, mēs, mēs varam, es domāju, aizvien um, tādā skaidrākā veidā apzināties, cik, cik milzīgs uzdevums ir uzticēt šajā gadījumā. Redzēsim tālāk, uh, Eh, kā baznīca attīst šo, šos dažādos aspektus eh, audzināšanas uzdevumos, bet eh, vienlaikus man vismaz liek aizdomāties par to, ja runā par to, ka ģimene ir tā vieta, kur audzina atbildībā un brīvībā, kādi ir tie šķēršļi, kas varbūt tās ir jāpārvar, uh, lai tiešām arī izaudzinātu um, brīvībā un atbildību, un lai šis cilvēks tad arī būtu ne, eh, gan brīvs un atbildīgs tālāk uh, pieaugot un aizijot savā dzīvē. Tā kā, jā, ir kam pievērst vērību. <clears throat> Turklāt audzināšana ir iespēja nodot vairākas būtiskas vērtības, kas nepieciešams, lai kļūtu par brīvu, godīgu un atbildīgu pilsoni. <clears throat> audzināšana caur audzināšanu ģimenē, tad arī tiek nodotas tās vērtības, kas cilvēku veido par brīvu un atbildīgu personu, uh, un, un kas tad tālāk arī sabiedrībā uh, var iet un, un nepazust, ja tā varētu teikt. Vecāku mīlestība no avota kļūst par dvēseli un tādējādi par paraugu, kas iedvesmo un vada visu konkrētu audzināšanas darbību, bagātinot to ar maigumu, neatlaidības, labestības, kalpošanas, nesautības un upur gatavības vērtībām. Tā saka par vecāku uh, lomu audzināšanas darbā. Tātad vēlreiz vecāku mīlestība kļūst par, no avota par dvēseli un paraugu šai jaunajai um, personai, personībai, kas uh, aug, uh, personība, kas veidojas uh, caur šo vecāku dzīves un audzināšanas gan maigo attieksmi, rīcību, vienlaikus neatlaidību, pieļau, kad arī stingrību šajā gadījumā, bet labestību, kalpošanu, nesautību, upuru, gatavību un, un iespējams arī daudzas arī citas vērtības, kuras šeit netiek pieminētas, bet šeit tiek uzsvērtas, jā, šīs pamatnostājas, kas ir vajadzīgas, lai tiešām tad ar šo uh, jauno cilvēku varētu uh, audzināt un audzināt brīvībā un atbildībā un, un audzināt un ievadīt arī um, visās tajās vērtībās, sabiedriskajās arī vērtībās, uz kurām mēs paši esam varbūt tās balstījušies un uz kurām arī gribam redzēt savus uh, pēcnācējus un arī savu sabiedrību veidojamies, ja? Un tā kā ģimene, ģimene ir tā vieta, un līdz ar to nevaram noignorēt uh, šo, šo aspektu. <clears throat> Vecāku tiesības un pienākumus audzināt savus bērnus vērtējami kā būtiski un tie ir saistīti ar cilvēku dzīvības tālāk nodošanu, līdz atbildībai audzināšanas darbā kā sākotnēji un pirm, primāra vienreizējo mīlestības attiecības dēļ – kas pastāv starp vecākiem un bērniem, kā neaizstājami un neatņemami, un tāpēc tos nevar pilnībā uzticēt citiem, nedz arī citi tos vecākiem var atņemt. Tā, lūk, šeit tiek teikts. Tātad vecāku uh, tā primāts audzināšanas uzdevumā, ja tā var teikt, ir uh, tādēļ, kad šī dzīvības tālāk nodošana, ja vecāki ir uh, um, devuši dzīvību, viņi, viņiem ir tiesības un pienākums arī uh, uzņemties atbildību par šī jaunā cilvēka mm, audzināšanas darbu un turklāt uh, šīs audzināšanas darbs ir neaizstājams un neatņemams uh, šiem vecākiem. To nevar, šo, šo vecāku lomu nevar aizstāt nekas, bet vienlaiks to nevar arī uh, atņemt eh, neviens eh, šiem eh, vecākiem. Nu, jā, šeit vismaz nekas netiek teikts par uh, gadījumiem, kad mūsdienās, piemēram, notiek bērnu izņemšanas no ģimenes, tādēļ, kad šī ģimene ir uh, nu, alkoholisma uh, problēma, tā, tāda mēra problēma, kurā, nu, diemžēl, uh, ir traumatizējoša uh, bērniem, vai varbūt tās ir arī daudzas citas situācijas, e, kuru, e, lai, lai pasargātu, lai nodrošinātu gan šo drošību arī e, bērnam, gan ar pienācīgu, pienācīgu vidi, un līdz ar to cer, cerams arī audzināšana tiek izņemta ārā, bet tas ir, gribas teikt, tādā kā izņēmuma kārtā, jo pamat, pamats audzināšanā ir, protams, vecākiem tiem, uh, kuri ir devuši e, dzīvību šai jaunajai personai. Tad viņiem arī ir pienākums un tiesības, ko e, tik vienkārši nemaz nevar aizstāt e, neviens, ne tikai tādēļ, kā likumi tā pārādz, bet arī dēļ šīs ļoti personīgās vecāku bērnu saites dzīvības došanas procesā iegūtās kad līdz ar to eh, viņi, viņiem ir jānes arī šī atbildību un to nevar atņemt. Vecākiem ir tiesības un pienākums sniegt saviem bērniem reliģisko un tikumisko audzināšanu, kas ir tiesība, tās ir tiesības, ko valsts nevar aizliegt. Tā baznīca uzstāja, sakot šajā baznīcas e, sociālajā mācībā, kad jā, vecāku pienākums un tiesības ir arī nodot šo reliģisko audzināšanu, turklāt to nevar e, eh, liekt, e, eh, arī valsts šajā gadījumā nevar liekt vecākiem šīs savas savas tiesības atbilstoši savai mm, vērtību, vēr, savām vērtībām, savam dzīvesveidam, savam, saviem uzskatiem arī audzināt šo bērnu. Atkal pieļau, ka eh, ja tas, eh, ja tas jau ir Um, kaitējoši, tad iespējams, kad var, bet uh, um, reliģiskie uzskati uh, tādi nav un līdz ar to arī nevar uh, liekt vecākiem arī šo audzināšanas uzdevumu. Es es saprotu, ka tur var būt arī <clears throat> nianses, par kurām būtu droši vien vērts arī runāt un spriest, kā tad rīkoties, kā uztvert, kā saprast uh, lietas um, un, un, un vecāku atbildību arī šajā reliģiskajā audzināšanas uzdevum, uzdevumā, um, jo, diemžēl, ir bijušas arī pieredzes, um, um, par kurām iespējams ir dzirdējuši, kur pamatojoties uz uh, kādiem reliģiskiem uh, argumentiem vai, vai reliģisku tādu uh, sajūtu, ka kāda, piemēram, es veselu, veselības aprūpi ir liekta um, smagā slimībā. Nu jā, ir dažādi saržģītas situācijas, par ko būtu, es domāju, ir vērts atsevišķi pārdomāt, uh, nu jā, Bet tikai tad, ja jums arī rodas tie jautājumi, rādījumi arī klausītie atgādina, ka jā, jūs mani dzirdat un vēlaties iesaistīties, jo jums šķiet ir vērts kaut ko piebilst, jums ir pieredze audzināšanas uzdevumā un jūs domājat šito man obligāti jāpasaka, tad sūtat īziņu 266 77 272 vai zvaniet 67 969 131. Viens pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un turpināsim runāt par šo audzināšanas uzdevumu. Vecāki eh, uzņemas atbildību audzināt savus eh, pēcnācējus, bet kā to vislabāk darīt? Dievs! priekšā. Izlējas man sirds par to, cik labs pret mani tu. Es varu uzlidot tur mākoņos, bet tavu godību man neizprastā pār. Tu sirdis kustini un veido ikvienu prātu zini tu. Biju tavā acu priekšā un tavā sirdī tās. Kā iedīglis bez miesas jau, kā iedīglis bez miesas jau, kā iedīglis bez miesas jau. Tu man mani mīlējis, kā iedīgli bez miesas jau, kā iedīgli bez miesas jau, kā iedīgli bez miesas jau. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji. Šeit es presers Jānis un dienas katehēzē runājam par ģimenes audzināšanas uzdevumu. Jā, jau dzirdējām par to, kad, protams, ehm, tāda pamatpatiesība, kas man šķiet nav eh, nekāds brīnums un, un unikāls, ka vecāki ir tie, kuri, kuriem ir tiesības pienākums uh, uzņemties šo audzināšanas uzdevumu kā dzīvības devējiem šiem bērniem, bet nodot tālāk arī visas tās vērtības, dzīves principus, uzskatus, kultūru un tā tālāk visu to vērtīgu un nodot tālāk arī savām atvasēm. Un šīs tiesības nevar atņemt. Nu, es domāju, nevar atņemt, ja vien notiek tiešām kaut kas traģisks un bēdīgs uh, nu kur tad eh, jāvērtē, vai, vai vecāki var eh, audzināt eh, bērnu nepakļaujot to briesmām. Es pieļauju, kaut kā tā varētu par to arī domāt šajā gadījumā. Bet vecāki ir pirmie, taču nevienīgie savu bērnu audzinātāji, tā arī saka šīs baznīcas sociālās mācības kompendijas. Tāpēc viņiem, vecākiem, ar atbildību audzināšana jāveic, jāveic ciešā un vērīgā sadarbībā, sadarbībā uh, ar civilajām un baznīcas iestādēm. Tātad eh, vecāki, lai arī pirmie bērnu audzinātāji, tad tomēr šo audzināšanas uzdevumu vieni paši eh, nu, neveic. Man šķiet pat arī, tīpaši mūsdienās, man šķiet eh, arī nevar vieni paši veikt, nu, tik tādēļ, ka tā dzīve ir tik strauja un tik, tik plaša un, un, protams, arī dzīves prasības, ja tās tā var nosaukt nu, darbā, došanās un tā tālāk. Um, nu jā, ir tik daudz, daudz lietas, kad visu to vajag sabalansēt, un tad, protams, kad ir labi, kad ir uh, līdzās arī uh, citi, kas var palīdzēt šo audzināšanas uzdevumu eh, veikt, un mūs tā arī tiek uzstāts un nor norādīts, norādīts, kad šis audzināšanas uzdevums jāveic ciešā un vērīgā sadarbībā ar civilajām un baznīcas iestādēm. Um, jā, no nu, es domāju, baznīca ļoti regulāri uzstāj uz to, kad uh, arī <clears throat> baznīcai ir tiesības uh, ņemt līdzdalību uh, bērnu audzināšanas uzdevumā, it īpaši, kas saistās ar ētisko, morālo, reliģisko um, tādu mm, vērtību, dzīvesveida uh, nodošanu tālāk um, vai kā atbalsta uh, funkciju vecākiem šo uzdevumu, šo, šo vērtību nodošanā, bet civilajām skolas visdrīzākais viena, viena no uh, iestādēm, kas, kas arī ļoti lielā mērā uzņemas audzināšanu, vai šobrīd jau arī tiek kritizēts, ka neuzņemas, ka tikai zināšanas nodot un kad uh, tā audzināšanas uzdevums varbūt tās ir atstāts vecāku uh, Eh, ziņā, un, un ja vecāki mm, dažādiem dēļ nevar, ne, nespēja darbi un viss kas cits, tad, eh, tad tā audzināšana ir tāda formāla, <laughs> ja tā varētu teikt, vai, vai caur to, ka netiek nodrošināta pilnvērtīga arī tiek eh, veidot šis jaunais cilvēks. Nu jā, bet manuprāt mūsdienās, un tā ir tāda <clears throat> kritika ļoti daudz tieši uh, uzstāts ir uz civilās sabiedrības iesaisti audzināšanas eh, vai civilajām iestādēm audzināšanas uzdevumā, bet baznīca jau tiek uzskatīta par draudu eh, cilvēku audzināšanai eh, un, un nepieņemumu, un kas, nu jā, esam nonākuši arī tādos laikos, vai ne, bet tomēr vecākiem, kā dzirdam, baznīca uzstā ir tiesības arī uh, nodot šo reliģisko pārliecību, un tādēļ vecāki, jā, nekautrēties un droši to arī darīt, ja jau pašiem uh, kristīgais dzīvesveids, katolicisms vai citas konfesijas piedarība ir būtiska, tad kā teļ, lai baidītos to arī nodot tālāk saviem bērniem. Tas pats cilvēka kopienas aspekts, gan civilais, gan ekleziālais, prasa plašāku un sarežģītāku darbu un novad pie tā, uh, Šis darbs ir labi organizēts dažādu audzināšanas iestāžu sadarbības auglis. Nu jā, tas, tātad šis audzināšanas uzdevums eh, tiek saprasts eh, kā tāds plašs eh, uzdevums, kurā tad iesaistās visi, kam kas var būt arī liederīgi šajā audzināšanas uzdevumā. Vecākam ir tiesības izvēlēties tādus audzināšanas instrumentus, kas atbilst viņu pārliecībai un līdzekļus, kuri tiem vislabāk varētu palīdzēt audzināšanas uzdevuma, uzdevuma veikšanā, meklēt arī garīgajā un reliģiskajā vidē atbalstu šajā audzināšanas uzdevumā. Tātad Nu, vecāki <clears throat> atkal tiek, tiek izcelti, kā, kā tie, kuri, kuriem tomēr ir tiesības eh, atbilstoši audzināšanu un izvēlēties tos līdzekļus, kas šo audzināšanu pēc vecāku izpratnes var arī um, nodrošināt un, un eh, veicināt, un, un kas, protams, nav liecama. Un atkal un atkal šeit izcelts ir šis reliģiskais, reliģijas iesaiste audzināšanas uh, Eh, uzdevumā, kā jau es saku, kas mūsdienās bieži vien tiek izstumt ārā eh, no, no audzināšanas, eh, ja vien vecāki bērnus arī neved uz baznīcu paši un, un, un caur šo tādu ārpus skolas nodarbību, <laughs> ja tā varētu teikt, arī iesaista baznīca šajā audzināšanas uzdevumā vai sūtot uz uh, vasaras nometnēm, piemēram, vai citiem, citām aktivitātēm, ko, protams, baznīca organizē un, un veido. Nu, jā, tad šodien skolās, diemžēl, reliģisko audzināšanu tādu nemaz, vai garīgu audzināšanu nemaz nevarēs saņemt. Nu, tā ir tāda mūsu kultūras un, un sabiedrības attīstība, kur, kur diemžēl, diemžēl, nu, izklausas droši vien uh, Mm, tā, nu, tāda sūkstīšanās par to, kad izstumta un tomēr, jā, diemžēl, jo man šķiet, kad un daudzi, jo daudzi atzīst, ka reliģija vēl joprojām arī sekulārā sabiedrībā tomēr ir liela nozīme pie tādas jēgpilnes un mērķiecīgas sabiedrības veidošanas, jā. Nu jā, bet vecāku uzdevums, tā kā, jā, ja jūs vecāki dzirdat mani un jums šķiet, kad kaut kas iztrūka audzināšanas uzdevumā, piemēram, skolā, kur nav reliģiskā audzināšana, tad ir iespējami meklēt, meklēt to, meklēt kristīgās skolas, katoļu ģimnāzija, piemēram, vai, protams, arī uh, draudzēs, uh, veidojot šīs svētdienas skolas un dažādas um, ārpus skolas nodarbības, lai tad arī saņemtu šo uh, vajadzīgo arī ētisko, morālo, reliģisko audzināšanu. Vecākiem ir tiesības dibināt un audzināt, atbalstīt izglītības iestādes. Jā, vecākiem ir tiesības dibināt šīs uh, mācību iestādes. Nedrīkst pieļaut, ka vecākie, vecākiem tieši vai netieši būtu jāsadz papildu izdevumi, kas netaisnīgi ierobežo šo brīvību. Um, nu jā, man šķiet, tagad lasot, protams, ka tas izklausās kā tāds ideāls modelis, kur baznīca vēl joprojām ir uh, autoritāte un var uh, tiešām um, uh, piedalīties tādā civilajā sabiedrībā un uh, un varbūt tās pat teikt ietekmēt eh, šo sabiedrību, izceļot šo vajadzību pēc reliģiskās audzināšanas, pēc tā, kad vecāki drīkst un var, eh, un kad viņiem nevar ne tikai likt šķēršļus, eh, mācību iestādes dibināšanā, nu skolas dibināšanā, vai ne, bet kad arī uh, runā par to, ka ne, nevar būt nekādu ierobežojumi, ierobežojumu uh, finansiālā aspektā, kas varētu apgrūtināt šo arī um, skolu veidošanu un līdz ar to arī šo uh, vērtību um, atbilstoši vecāku izvēlēm nodošanu tālāk ģimenei. Nu, tātad uh, skolas var dibināt un mums ir Latvijā vismaz trīs, tas ir uh, šeit Rīgā katoļu ģimnāzijā, Liepājā ir katoļu skola, un Reizeknē ir katoļu skola, bet ir uh, citas kristīgās skolas, kur tad uh, eh, es domāju, ar kristīgajām vērtībām un principiem uh, var iepazīties arī jaunais cilvēks un, un saņemt arī šo reliģisko audzināšanu. Pat ja minimālu, tik un tā. Um, ja valsts tā dēvēto privātu skolu pastāvēšanu tikai pieļauj, tad arī tā ir netaisnība. Um, tātad, eh, ja valsts tikai pieļauj, negrib nekādā veidā iesaistīties šādu skolu uh, atbalstīšanā vai, vai um, veidošanā, uzturēšanā un tā tālāk, bet tikai pieļauj, kad <clears throat> šeit dzirdam, nu, ka tas ar tomēr nav gluži taisnīgi, kad uh, tā kristīgā sabiedrības daļa, nu jā, to, tas, ko mūsdienās daudz kārt arī dzirdam, tiek diskriminēta dažādos veidos, arī šādā uh, valstiskā mērogā, uh, uzstājot uz to, ka baznīca un valsts ir šķirta, diskriminē kristīgo cilvēku, arī tā skaitā nodokļu maksātāju, arī tā skaitā mūsu sabiedrības locekļu viedokli, uzskatu, um, dzīvesveidu. Nu jā, baznīca atkal un atkal runā un uzstāja, ka eh, šādai diskriminācija tomēr nevarētu tikt eh, pieļauta un, un jādara viss, lai, lai no tās tad arī <clears throat> eh, izvairītos. Vispusīga audzināšana ir tas, uz ko baznīca uzstāja, runājot arī par šo reliģijas iekļaušanu audzināšanas uzdevumā un ļaujot vecākiem arī izvēlēties to, kādā veidā tad šo audzināšanu viņi uh, grib nodrošināt uh, saviem pēcnācējiem, saviem bērniem. Īstas audzināšanas mērķis ir veidot cilvēka personību, ņemot vērā viņa augstāko mērķi, kā arī tās sabiedrības labumu, kuras loceklis viņš ir un kurā viņš kļuvis, pieaudzis, uzņemsies noteiktus pienākumus. Tātad šeit baznīca sociālā mācība ļoti e, īsā veidā, bet pasaka pašu, pašu e, būtiskāko par audzināšanas mērķi, e, un kas man šķiet ir, ir tiešām tā vērts, lai ieklausītos, kad e, Un kāpēc? Tāpēc, ka uh, audzināšanas uzdevums nav vienkārši informācijas iemācīšana, lai tik uh, kļūtu par ekonomisko uh, līdzekli lielām firmām vai lieliem internacionāliem uzņēmumiem, bet, bet ka tas ir par personības uh, veidošanu, ka tas audzināšanas mērķis ir personības veidošana, kurā ir, ir virzīta arī ar šo augstāko mērķi, kā arī sabiedrības labumu, sabiedrības kopīgo labumu, ir tie, tie tādi orientējošie uh, uzstādījumi, ko baznīca liek pamatos audzināšanas uh, uzdevumā. Apzinoties arī to, ka eh, šis, šī personība, šis cilvēks arī pieaugot kļūs uh, pilntiesīgs sabiedrības uh, loceklis, tai skaitā uh, ekonomiskās, politiskās, kultūras un daudzu citu jomu locekļus, locekļus un, un būs spējīgs tad arī uzņemties šos pienākumus un atbildību par savu sabiedrību. Man liekas, tas, tas ir tā ļoti uh, skaidri ir, ir jāapzinas uh, un, un, un, nu jā, uz to baznīca norāda. Uh, kad bērnus ar dzīves piemēru un vārdiem audzina dialogam, saskarsmei, dzīvībai, dzīvei sabiedrībā, likumībai, solidaritātei un mieram, ieaudzinot viņos tādus svarīgus tikums kā taisnīgumu un tuvāk mīlestību. Šī vispusīga audzināšana, dzirdējām nu pat kā, eh, kādas ir tās vērtības vai tie principi vai, vai tās nostājas, ko vispusīga audzināšana arī audzina. Ne tikai iemaudzina sarēķināt matemātiku un tādas lietas, bet audzina kaut ko daudz vairāk, kas noteiks, kāda būs mūsu sabiedrība, vai tā būs laba, labklājībā, um, um, labklājību veicinoša, un vai tā būs tiešām taisnīga sabiedrība, mīloša sabiedrība. Tas viss pamats ir ģimenē. Bet mums ir telefons zvans. Lūdzu. Labrīt, Labrīt. mūžīgi mūžos. Um, Paldies par šo rīta katehēzi. Nu, es tad tādu drusku savus pārdomus iedošu, kā par to bērnu audzināšanu. <clears throat> Bet uh, nu, būtiskākais jau droši vien, ka tas ir, ka vecāki uh, nu, nodot saviem bērniem, iedot ieaudzīt šī, šīs pamatvērtības. Uh, tā, tas ir viņu pienākums. Bet ļoti liels atbalsts. Nu, es tā drusku domāju par, par savu puiku, kas šobrīd, kuram ir 5 gadi ka ir arī svarīgi, ka arī šī pirmskolas iestādes uh, sniedz šo uh, patriotisko un tādu arī pieklājības nu, formu, formas uh, audzināšanu un ieliek šajos bērnus. Mēs kā zinām, kā vecāki un visur nu, sabiedrībā zinām, ka, ka mazi bērni viņi ir kā švamītes, kas uzsūc visu šo informāciju un viņi pārdomā un nu, mēģina savā, savā izpratnē uh, izprast to visu, uzdot arī attiecīgi tos jautājumus, gan mums vecākiem, gan arī audzinātājiem, kur, kur viņi kurās iestādēs viņi iet, mm -hmm. ka viņi mhm. uzdot šos jautājumus. Vajagās ļoti būtiski, ka šis atbalsts ir svarīgs tieši arī, arī no, no pirmskolas iestādēm, kur bērniem tiek sniegts šis, šī audzināšana, ielikt šis pamatiņš, lai viņš jau pēc tam aizējot tās skolas gaitās, man liekas, lai viņš jau saprastu, kas, kā, kas ir pieklājīgi, kā, kā, kā ir tā vispār. Ja? Do. Nu. Bet arī otrs puses arī baznīcas, arī ja, šis atbalsts ir vajadzīgs nepieciešams tieši šo bērnu arī tajā reliģiskajā audzināšanā, jo nevienmēr būtu vecāki ir steigi iedot to tās zināšanas, jo ne jau visiem vecākiem ir tās reliģiskās, kā tā saka, zināšanas vai pieredze vai vai viņi ir mantojuši šo reliģisko audzināšanas pieredzi no saviem vecākiem vai vecākiem. Līdz ar to ir vajadzīgs arī no baznīcas šis atbalsts. No, jā. es domāju, ka arī baznīcai būtu aktīva, būtu tāds jāvirzās, būtu tāds jāpalīdz tieši šīs pirmskolas iestādēm vai arī kaut kādas arī skolas pirmajām klasēm dot šo reliģisko audzināšanu. No, nu, jā. jā. jā. Milzīgs tā, paldies. Man tā, tāds manas pārdomas attiecībā uz audzināšanu. Ļoti labi, sirsnīgs paldies. Paldies par šo tēmu, ko, ko, ko, ko baznīcas sastāvais kompendijas tieši nu, runā par šo. Milzīgs paldies, jā. Paldies, paldies, lai skaista diena. Jā, paldies jums arī, saulaina. Jā. Nu tā, jā, nu, jā, tieši tā, pamatu pamatos ir jāliek arī, arī tādas lietas kā uh, patriotisms un, un, un tad valstiskā, ja to tā var nosaukt, valstiskā apziņa arī šajā uh, pirmskolas vecuma uh, bērnā, jā, nu tas, tas viss ir būtiski. Cik lielā mērā baznīca var iesaistīties, mēs dzirdam, baznīca runā par baznīca sociālā mācība, runā par audzināšanas uzdevumu nozīmi un, un svarīgumu, uh, cik lielā mērā baznīca šodien mūsdienās vismaz Latvijā var iesaistīties, nu tas jau ir cits jautājums, ehm, jā, eh, jo arī man paša pieredze liecina, kad uh, Eh, baznīca pārāk tuvu skolai var tikt uzskatīt par eh, nepieņemamu eh, lietu un, un līdz ar to liekt arī baznīcas darbību šajā gadījumā. Nu, tāda ir mūsu šī brīža situācija Latvijā. Es pieļauju, ka no reģiona uz reģionu tas arī atšķiras un, un, un, un piemēram, arī Latgalē vēl joprojām mm, tas būtu tā pieļaujams un, un iespējams, kamēr eh, nu, šeit Rīgas pusē vismaz tas aizvien grūtāk ir eh, eh, izdarāms. Nu jā, tā ir, bet es ceru, ka baznīca arī, ja tā var teikt, arī draudzēs izmanto šo iespēju būt par nu, atbalstu un stiprinājumu vecākiem arī gan uzstāt uz savām tiesībām, veidojot bērnu audzināšanu, bet arī atbalstot, atbalstot caur baznīcas aktivitātēm un, un pasākumiem un notikumiem tad šī, šo audzināšanas uzdevumu. Jā, tālūk. Bērnu audzināšanā vienlīdz nepieciešami ir gan māte, gan tēvs, tad vecākiem jāstrādā kopā. Es domāju, šeit atkal var aizdomāties varbūt tās paši arī vecāki par to, uh, kas tiek darīts, lai tiešām nodrošinātu arī šo abu, abu vecāku klātbūtni audzināšanas uzdevumā, un es pieļauju, ka tas nebūtu netik vienkārši ir, nu ne tikai tādēļ, ka nu, notiek šķiršanās, diemžēl, bet, bet arī tādēļ, ka nu, darba vide ir eh, tāda, kas nosaka, nu, kurā brīdī, kurš no vecākiem vairāk iesaistās audzināšanas uzdevumos un, un kurš savukārt mazāk, un, nu jā, arī tur eh, rast tādu līdzsvaru un savstarpēji atbalstu šajā audzināšanas uzdevumā, lai gan tēvs, gan māte būtu līdzdalīgi um, šajā pienākumā <laughs> un tiesībās. Un es domāju, mūsdienās no vienas puses pat um, tas pozitīvais ir uz šo līdztiesību, uzstājot dzimumu līdztiesību arī audzināšanas uzdevumā. Es domāju, to mēs varam redzēt, kad, eh, jā, nu, kad nav jākautreiz vīriešiem uzņemties atbildību eh, par savu bērnu audzināšanu, un iesaistīties ar aktīvi, neatstājot to tikai uz mātes pleciem, vai ne, bet arī pašiem daudz aktīvāk uzņemties un iesaistīt, nu, ka tā apziņa arī veidojas šajā, šajā veidā. No vienas puses mēs varam, kā teikt, kritizēt šo līdztiesības tādu radikālo um, nostāju, no otras puses varbūt tās arī tajā mē, mēs varam, no tā varam izdarīt secinājumus un, un veselīgi um, raudzīties arī. Nu, nu, piemēram, mēs uz audzināšanas pienākumiem. Vecāki ir īpaši atbildīgi par bērnu seksuālo audzināšanu, mācot to, ka seksualitātei ir jēga, ka arī mācot novērtēt arī to, saist, to kā cilvēki savstarpēji saistās un, un veido attiecības un uh, kādas ir morālās vērtības, jeb eh, principi attiecībā uz seksuālo dzīvi, bet eh, jā, tātad seksuālajā audzināšanā vecākiem arī jāuzņemas atbildība. <clears throat> es domāju, daudziem varbūt tās uh, tagad tā brīvība, eh, kā teikt, eh, un, un atvērtība ar seksuālajā jomā aizvien lielāka parādas pieļauj, kad vecākiem arī vieglāk ir runāt tad ar savām au, eh, jaunajām paudzēm <clears throat> ar par šit tik būtisku tematiku un, un, manuprāt, ļoti būtisku, jā, audzināšanas uzdevumā, it īpaši laikā, kad varbūt tās pat skolās vai sabiedrībā kopumā, televizoros un tā tālāk mēs redzam uh, nu, visvisādākās, eh, visvisādākus eh, brīnumus ir šajā seksualitātes eh, jomā, kad ja vecāki to nekādā veidā nemēģina risināt ar saviem bērniem, runājot par, par arī seksualitātes tematikām, tad, tad jā, tad, tad iemācās to, kas ir mūsdienu kultūrā un es domāju daudz labas lietas, bet, nu, zinām arī, ka daudzas lietas, kas uh, jaunam cilvēkam varbūt tās ir dezorientējošas un, un bez tāda vecāku atbalsta un palīdzība šajā jomā var arī nebūt eh, labs rezultāts vai rezultāts beigu beigās varbūt tās būs labs, bet eh, sāpīgi izejot eh, savām mm, pieredzēm bērnam pieredzu, ejot cauri, iegūstot šo izpratni par seksualitātes jēgu un jā, pilnvērtīgu tādu izdzīvošanu, jā. Tātad audzinot, audzinot bērni jāiepazīstina ar tikumiskām normām un jāiemāca arī augstu vērtēt eh, šīs attiecības eh, puišiem starp ar meitenēm eh, un, un arī šī garantija, ka bērni izaugs par tādiem cilvēkiem, uh, kam pret seksualitāti būs atbildīga attieksme. Tātad šī vecāku iesaistīšanās ar šajā jomā var būt kā tāds garants eh, par nu, bērnu veselīgu seksuālo attīstību un izpratni. Nu jā, atkal būtiska, būtiska uh, uh, joma, uh, kuru nedrīkst noignorēt, uh, tādēļ, ka man kauns, tādēļ, ka es nemāku, bet varbūt tās vecākiem arī uzmeklēt atbalstu arī kā runāt un kā, kā tiešām risināt šīs, šīs lietas tā, lai, tā, lai nu, bērns saņemtu arī vajadzīgo um, stiprinājumu ar šajā, kā teikt, seksuālajā um, jomā un seksuālajā attīstībā. Nu jā, tālūk. Uh, Uh, maza, maza muzikāla pauzīte, un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu šīs dienas katehēzi vēl ar vienu mazu tēmu. Tas ir bērna cieņa un tiesības. Bērna cieņa un tiesības. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!